Berezketa ipagai gaur eta laketa handi bat, urtahilaren lehenetzi goiti, e, mengo biztanle guzientzat. Eh, uste dut, e, pubera horian gauza gehiago sartzen alko ditugula, zer da aldaketa nagusia hor? Bai, aldaketa nagusi bat da, beraz, estalki gehiago ezartzen alko ditugu uh, eh, du eh, estalki, uh, etxeko estalki guziak, plastikozkoak, uh, metalezkoak eta kartoinezkoak ezartzalko dira. Jan nahi du konkretuki zure uh, jaurta potea ere, uh, be zikin hori hortan uh, duzula. Estalki guziak, paperak ere? Bai, hori da. Berria handia da paper, paperan asmas ezartzenalko da, baita ere uh, etxeko estalki guziak. Izan uh, plastikozkoak, kartoinezkoak eta metalezkoak ere bai. Berzikla Jendeak izan behar dira denak edo bai ala bai denak da berean? Bai, estalki guziak uh, eh, birziklatzen alko dira. Adibidez, uh, eh, kasu eh, bat, joztailu bat, plastikazko bat, hau ez zina zurezik inuntzi beltzan ez ahi beharko duzu. Konkretuki horrekin, uh, joztukitzak da pobela beltz hortan txartzeko? Eh, gauza gutxi, mm. <laughs> e, beltzaren urrizteko ba egina izan da kontsinean edatze hori, eta beraz zure zikin untzi beltzan konkretuki atxemaiko dituzu mukan esak, bara, ondakinak, e, ba bat plastikozkoa dena edo jostailu bat hau ere, hauek ere zure zikin untzi beltzan izanen dira, gauza gutxi. Eta beraz, helburua da birziklatze kopuru hori handitzea, orain arte lortzen zen kopurua badaki Bai, beraz uh, eh, joanen urteko datua da laurogeita mairu kilo biztan leka birziklatzen ala zirela, eta hori uh, berina bahne. Baki hori beraz handitzeko asmoa da, hori lortuko da horrekin? Bai, bai, normalki uh, izan da, bai. Pubela horiek hor, uh, zakarrontzi horia, ondotik behitz, uh, bere izten da behin bildu eta edo nola martxan da, ondakinak behin uh, Bai, beraz, egi elkargoko uh, estalki, fa, zikinuntzi eh, hori uh, guziak hemen heldu dira, beraz, kanopiara, kanopiara eta hemen tratatua dira, familiaka sailkatuak dira, bere eta parte bat gero zinez birziklatua izanen da, eta gero nahi bauzu familiaka sailkatua dira, eta gero berrizigorria dira, beste saltzaile batzu eta antratatuak izanen dira gero. Erreforma berri horren ondorioz, uh, kopuru gehiago litxiko da kanopiara, nahi du kanopiare berko dela normetan eh, ezagir, obrak berko dira egin? Bai, horta hiletik uh, eh, apirila arte, beraz kanopia lantegia obretan izanen da, uh, berritzeko justuki eta estalki gehiago tratatu berko direnez, instalazioak uh, berritu behar dira. Alaketa bat ere, uh, ondakinen biltzeko maneran eta beraz, ebe erritarrek ere, ba, ez berdinki uh, eh, eh, kanpora doa atera haien ondarkinak? Hori da hor, uh, lehenetik goiti, poltsarik, poltsa transparenterik ez da gehiago izanen, eta beraz bilketa etxez, etxe fe, atez atez eginen da, beraz egoitza bakotxa zikinuntzi bat batez ekipatua izan da, eta hortik bilketa egunak aldatzen dira, eta bai, nahas mahas, eh? botatzen dira, bai poltsarik ez da gehiago onartua izan. Hain du, egesten eh, dola pixkat, jendeen eh, eguneroko ere? Bai, bere esketa jestu horren simplifikazioa, horren zat egina izan da, eh, reforma hori. Orain, eh, justu zure berinaren zat, atera beharko duzu. Hau hola izanen da, manera hortan segituko dugu.